Baionan berian nazioarteko egiaztatzaile taldea bildu da Baionako erriko etxean, eta goizeko sortze honetan, Januel Etxeberrik, txetxek, emaiten zaie dokumentua, etaren armen kokalekua, sortzi guneetan banatuak. Nazioarteko behatzailek Baionako prokuradoreari emaiten diote dokumentua eta horrek helarazten dio terrorismoaren kontra arduratzen den polizia judizialari eta denbora guti barne polizia heldu da sortzi gune horietarat. Polizia horako zerbaiten beha zen, zeren eta jonden aste hartetik, bazen justiziako manu bat edo komision rogatuar delakoat inkesta egin arazteko zortzigune horietan banatu eden armategi horren inguruan, erritarrak hor dira. Toki bakotxean, ogoi bat baino gehiago, proposatzen dauzuet preseski, parte hartu duten batzuekin solastatzea. Etxarriko kokagunean zen Jose Bove, sindikalista eta eurodiputatua, esplikatzen du zergatik etorri den hortarat. Ah, pour moi, je, je pouvais même pas imaginer ne de pas être là aujourd'hui. Parce que depuis plus de 40 ans, je participe d'abord avec les paysans, avec les bergers, à la défense de ce pays. Et donc j'ai vécu avec eux, avec tous mes amis, ce conflit et ce qu'il a entraîné et la difficulté pour la société civile de vivre et de construire un avenir parce qu'il y avait toujours cette épée de Damoclès de la guerre et des armes. Aujourd'hui, c'est complètement une journée incroyable parce qu'il n'y a plus d'armes au Pays Basque et un processus est en train de s'enclencher qui amène une paix et un avenir. Et pour moi, euh, c'est merveilleux parce que je ne m'attendais pas à ce qu'on vive ça. je dirais que sans l'action qui avait eu lieu au mois de décembre, jamais on n'en serait là aujourd'hui, jamais on n'aurait pu convaincre les autorités françaises de participer à leur manière, bien évidemment, à cette journée, mais ils l'ont fait. Timidement pour l'instant timidement. Mais, la façon dont sur les sites euh, l'ouverture des caches se sont passées, moi j'étais dans la forêt euh, à Etchari, euh, les dialogues qu'on a eus avec la police judiciaire, avec les démineurs, les choses se sont passées de manière tout à fait courtoise, sans présidentité, puisque c'est nous-mêmes qui les avons données spontanément. Et donc les choses sont en train d'avancer et je pense que c'est un premier pas, c'était le premier pas fondamental et nécessaire pour que le reste du processus se mette en route. Donc c'est un long chemin, mais je crois qu'en tout cas, euh, on l'a enfin pris et voilà. Au niveau du Parlement européen, est-ce qu'il y a justement des initiatives qui peuvent être prises Il y a déjà quelques initiatives qui ont été prises, mais est-ce que euh, ça peut faire euh, avancer encore les choses et, prendre d'autres initiatives plus fortes bah, Écoute, hein, il va falloir ce que se retrouve le, le, collectif, le comité des amis du Pays Basque, euh, pour voir quelles initiatives on pourrait prendre. Mais en tout état de cause, pour l'instant, euh, on a effectivement deux gouvernements euh, qui doivent faire le prochain pas. Donc le gouvernement français vient en faire un. Il faut maintenant que l'Espagne rentre aussi dans le processus et que, à la fois, il y a la question bien évidemment des victimes, de toutes les victimes, quelles qu'elles soient, de ce conflit, mais il y a aussi la question des prisonniers. Euh, qui sont aujourd'hui plusieurs centaines à travers l'Espagne et en France. Il y en a qui sont malades, il y en a qui sont âgés. Euh, aujourd'hui, il faut là maintenant que ça devienne quelque chose d'important. Et ça, c'est de la responsabilité des gouvernements. Donc on attend d'eux aussi un acte à ce niveau-là. Merci. austeriat eta historio hori gubiletik eta segitu dugun, barnen eta kasik sortu dituk. eta ara, enetako izan duk egunaldi eh, izigarri bat, hor, moa ba, ez dena konpondia, zer eta abio bat izan duk, enetako, bena hor eh, luosoen, luosoko lana abiatu zutenek, eta e, eginik izan zen, abiatu izan zen isen hor, izan duk e, lan izigarria eta egun agertu dena, Hala, nigo izuntan, bon ba, zulo batetan indian eh, beste jendeli batzuekin enakian noekin izaten ahaltzen edo hola. Nun zinezten zuek? Etxarin eh, gintian, ordean igin indian, eta bosteta izazpieta, edo zazpietan aga eta suberu bat, Bena ez zian eta heltzia lekura, eta gu bezalako bilo xuri batzu, eta atxemaitia lekun gainen hama bat gazte, hoita zortzi hoita bost eta denak euskeraz, eta eh, goxuan, eta ara, heke konponbide bat atzama naiz, eta hoanetako egan ahirik, ebe biharko eskualegia dugula, eta atxemaren dugula bat, eta ez dudaik. Egero, ongi pasatu dira, polizia eta? Bai, bai, bai, bon, problema gabe. Ege iduk eta eh, bazela pentsudiat eta barne ministeritzain eta senda bat emanik nun behit eta entzundien dien eta igatietan eta hola uste diat, e, nahi zuten senda honeat eta joan zadin. eta, bo, badakiat lan gogorrena hor batzen dele egiteko zerren eta, bai, eh, kumprenitzen komprenitzen biktimak badiela, bena, maditea gu e, sei egun presoik eta hor eta non guriak dienak eta laguntu behar ditugunak bai hurbiltzen eta bai etxeratzen. Gelitzen da orain nola nahiteko? Bai, uste dat eta estatekin erresena hori. Bai. Beste Vous savez, je suis ce processus de paix depuis quand même déjà beaucoup de temps. Et là, nous étions passés à une épreuve, à une étape décisive. Il était important que j'y sois, comme d'autres. Et quand on a fait appel à de bonnes volontés pour être des observateurs, j'ai spontanément indiqué mon nom. Tout s'est passé véritablement dans le plus grand respect des uns et des autres. Ça s'est passé avec euh, beaucoup de détermination, d'organisation. Je pense que ceci, cette euh, organisation au millimètre près, je pense, a forcé le respect des autorités qui ont vu qu'ils n'avaient pas affaire à des euh, disons, euh, des manœuvres, mais véritablement à des gens déterminés. Donc euh, la police effectivement était présente, est intervenue, mais tout s'est passé véritablement dans, dans un grand maintien des uns et des autres. Quelle suite va être donnée à cette journée d'après vous euh, je pense que les choses, bougent. La journée d'aujourd'hui était une journée historique, chacun en conviendra, mais à l'évidence, elle permet aujourd'hui, dans la mise en œuvre du processus de paix, elle permet de changer de logiciel. C'est évident. Donc euh, nous attendons des lendemains constructifs, des lendemains qui vont permettre de résoudre d'autres aspects du processus de paix. Orotarat, egun tairutan jendek parte hartu dute begirale bezala armatoki horien zaintze lanetan. Arratxaldian horitek frango ikusi eta elgarrizketatu ditugu Baionako San Andres plazan. Eta arratxaldez, iraganden ekitaldi ofizialaren ondoti, mintzatu gira ere, sustengoa adierazterat etorria ziren hainbat jendekin. Eskolegitik kanpo ere etorria zen, Louis Joane. Louis Joane, frantzes gobernuan agertzen zen mila behatziuntelaten oita batian, eta eta hainbat urtez lan frango egin ditu izan diren konfliktu guneetan aterabide baketsu baten atxemaiteko. Izan dain matinoneko akordioetan kanakiarekin. Una zerzion eta zergatik parte hartu nahi ukan duen Bayonako egun hortan. Ah ben, moi je suis un compagnon de route euh, du peuple basque depuis le 31 juin 1981 puisque je venais d'être au cabinet du Premier ministre à Matignon, et le premier dossier que j'ai, il s'appelait Thomas Lee Nazar, et c'était le premier à extrader. Et j'ai empêché l'extradition. Et puis après, j'ai fait toutes les négociations de paix du temps de tous les premiers ministres espagnols, Bérégovoy en France. Puis il y a eu une longue interruption, et c'est reparti avec le comité de pilotage du processus. Euh, que je connais bien, dont je suis membre et qui se réunit chez moi. De grandes difficultés justement pour faire avancer ce processus de paix ici en Pays Basque. Pour quelles raisons et est-ce que vous croyez que c'est surmontable ben, C'est surmontable à cause de la journée d'aujourd'hui d'abord, parce qu'il y a une vraie remise d'armes euh, par la société civile et non pas dans une négociation comme j'ai toujours connu dans les accords de paix dont je me suis occupé. Et la société civile a prouvé ce soir comme si la place de la Concorde apparaît été deux fois remplie, que la société civile était vraiment derrière cet accord de paix. Vous croyez que ça, c'est unique au monde. Mais eh vous croyez que ça sera suffisant parce que vous avez dit justement que les autres négociations auxquelles vous avez participé, euh, c'est par la négociation justement qu'on est arrivé à, déposer les armes d'un côté. Moi, je n'ai jamais été négociateur. j'ai toujours été ce que j'appelle facilitateur. C'est permettre aux gens de se rendre compte quand ils n'en ont pas envie. Mais on va voir. Ce qui est important, c'est que le gouvernement français a coopéré dans l'armée des armes, de facto, hein, pas par volonté, mais il y avait la police judiciaire présente, il n'y a pas eu d'arrestation. Donc euh, euh, c'est un premier pas et une, porte entr'ouverte, côté français. Or, côté espagnol, il y a eu ce que j'appelais ce péché contre l'intelligence, qui est d'être toujours... Euh, ils veulent mettre à terre Vévictis, comme disaient les Romains. C'est un péché contre l'intelligence, c'est tellement évident qu'ils ne vont pas pouvoir continuer éternellement comme ça. Beste presuna ezagun frango Hurietan, Gerard Onesta, eurodiputatu oia eta gaur egun Oksitania eskualdeko parlamentuko presidentea, bai eta ere Europako parlamentuko presidentorde oia. Ah oui, je ne pensais pas de, toute façon ne pas y être. Euh, je me rappelle il y a des années, des années de ça, quand on avait créé l'intergroupe pour la paix au Pays Basque au Parlement européen, quand on avait réussi à faire voter une résolution en plénière à Strasbourg par l'ensemble des députés du continent, c'était la première fois que le Parlement européen osait s'ingérer dans des affaires dites intérieures des, États membres. Je me rappelle le nombre de visites que j'ai fait ici à Bayonne, euh, parfois dans des caves pour rencontrer des gens qu'il ne fallait pas tout à fait rencontrer officiellement. Je me rappelle des grands débats avec Michel Rocard et tellement d'autres dans ce processus que d'être là aujourd'hui sous ce soleil, cette émotion, ce moment tellement historique. Ah, j'aurais raté ça pour rien au monde. Hein. Il vous semble justement que ce processus ayant connu de nombreuses difficultés jusqu'à présent, il pourra aller de l'avant Non seulement aller de l'avant, mais faire école. Parce que moi, je ne connais pas beaucoup de, mots en basque, j'en connais un, que j'ai envie de dire trois fois. Pour les gens du passé, qui auraient tellement aimé vivre ce qu'on a vécu aujourd'hui ici à Bayonne. Pour les gens d'aujourd'hui, les artisans de la paix qui étaient réunis, et pour les gens de demain, ici et ailleurs, qui espèrent ce genre de processus, ce mot que je vais dire trois fois, c'est Mileshker, Mileshker, Mileshker. Il faut dire vraiment merci aux artisans de la paix parce qu'ils ont œuvré pour le Pays Basque, mais pour ailleurs aussi. C'était bien qu'il y ait des gens qui sont venus de l'Europe entière pour porter ce message ici, à Bayonne. Mileshker. Eta nola zez tokiko jendeak ere bai, Pampi izente aspaldiko militantea ere, hor nuen. Bai, e, nola ez, e, hemen maituk, e, hemen herritarren edo eskualdun hain izazela, e, ikus molde ideia desberdinetako jendia, e, batzu egon gituk e, ni, ni, ni, ere, borroka armatuen aldeko izanuk, eta hemen bazitian e, kontrakoak, eta guai denak e, usteet e, agor gila erraiteko, behar dugula mintzatu, eh, ez dela armoa beharrik eh, behar ba eskolerria ere egitzeko, eh, biharko eskolerria denen artean behar dugula, eta ez bagira beti akortere, behar dela mintzatu, eta mintzatuz, mahi baten ingurian, eta posible dela, intzinazia, na, ez, ez lehengo herraikin, ez beti akort izan ez, bena mintzatuz, eta gure artean ditugun pundu bateratu horiekin, intzinatzen algila. Iduritzen zauzu, mintzakidea lortzen alko dela, prezeski, estadoen ordezkariak? Ez diat zinezten uh, eh, estaduek dutela gurekin. Eh, gu behar dio lehenik egin bakia uh, eh, borrok armatu ere zauriak hemen, berian, gure ahtian, eskolerrian. Indezaun lehenik hemen, senda ditzaun hemengo gure arteko zauriak, Ta gero indarra indar harreman bat indezaun, indarra indezaun eta batez inala, bat batez eh, ahoz batez mintzatzen magira behar ba, estado egin zuten gaitistek na ez leheno. Kampoko unibertsitalaria orai eskualerian bizi den Jean-Pierre Masias ere orginuen justizia transizionalean nazio aditua konflikto egoeratik ateratzeko hainbat tokitan aizena da eskualeriko egoera ere urbiletik segitzen du. Jean-Pierre Masias. Oui, véritablement historique. Euh, la restitution des armes, c'est un, grand moment. Et surtout, c'est historique parce que ça raccroche les wagons avec Aïété et on retrouve la dynamique du processus de paix qui avait euh, euh, été déjà celle d'il y a 5-6 ans et c'est une très bonne nouvelle. Oui. Est-ce que ça suffira justement pour faire avancer ce processus hein Alors avancer certainement. Est-ce que ça suffira pour qu'il aille jusqu'au bout Je ne sais pas. En tout cas, avec une démarche unilatérale, il est bien clair qu'on refait avancer le processus et on met les États devant leurs responsabilités souvent devant leurs contradictions. Et quand euh, il n'y aura plus euh, d'armes, quand il n'y aura plus de mouvements armés, quand il n'y aura plus de lutte armée, euh, les prisonniers n'auront plus, ça n'aura plus de sens. Et on espère que les juges entendront ce message et que progressivement les choses rentreront dans la normale et qu'on pourra commencer le chemin de la, réconciliation. Militante presoen alde hainbat urtez lanean ari izan den Teresa Michelena. Zergatik, uh, lehenik uh, ikusten dugu uh, aterabide bakarra da uh, presoak aterrarazteko eta prozesu hori haintzin arazteko. Ez dut beste auturik ikusi, orduan pentsatu dut, sartu behar da eta sartu naiz. Mhm. Eta goizian, protagonismo handia hartu zuen Jean-René Etxegarai, lehen bilkura nazioarteko egiaztatzaile taldearekin erriko etxean haren bulengoan iragan baitzen. Arratxaldean ere, horra gertzen zen Jean-René Etxegarai eta egitaldiak bururatzean Oui, c'est une journée euh, évidemment historique entre ce qui s'est passé ce matin où euh, nous avons eu évidemment un acte majeur qui, s'est euh, qui, s'est euh, qui a été posé après euh, la déclaration d'Aïété, la déclaration de cessez de feu de, l'ETA en 2011, on a enfin, enfin, le 8 avril 2017, euh, le euh, démantèlement de, l'armement de l'arsenal de, l'ETA, qui intervient dans des conditions on ne peut plus satisfaisantes, où toutes les parties en présence sont respectées toutes les parties. Euh, il n'y a pas d'humiliation, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. Euh, ou alors où il y a un gagnant, c'est la paix. Et euh, ce à quoi l'on pensait, nous tous qui avons pris des engagements dans cette affaire, c'est ce qu'on faisait pour les générations futures, c'est-à-dire ce qu'on faisait pour les jeunes qui arrivent, de leur mettre en Pays basque en bon état, en bon état de paix, euh, et cela passait par le désarmement, bien évidemment. On sait que le désarmement n'est qu'une étape, c'est une étape fondamentale. On a mis cinq ans, voire plus, pour y parvenir. Maintenant, il y a tout le reste, les conséquences du, euh, conflit, euh, le traitement, bien évidemment, des victimes, celui également des prisonniers, celui des familles de prisonniers. nous avons encore beaucoup de travail à faire, mais le passage obligé, c'est ce désarmement. Et euh, moi, je salue le travail des artisans de paix. Euh, il n'a pas été suffisamment euh, mis en avant dans le sud du Pays Basque, voire même nié. Je le regrette. ces artisans de paix ont joué un rôle majeur dans, le dénouement de cette affaire. Eta saio berezi unen lehen partea burugatzeko gure itzuli hau bururatuko dugu protagonista nagusietan den Michel Berroko irigoenekin galdegin diogu nola senditu duen eguna eta pentsatu zituzten helburuak lortu ote dituztenez. Ba, igurikatzen ginduena ongi pasada, desafioa bat bazen. Eh? E, bagindakien edo zen gizaz luhusok pasatu zelarik e, ez ginduela dozira hola usten al. Etzen posible, e, eh, lusso sobera mugimendu, sobera esperantza, sobera ilusio sortu du, Eh, beti bezain anitza eta hemengo Herriko mugak eta gaindituik eta hegoaldean eta oiarzon handiak eta egin dugu ez da posible, hola ustea, ez da ustenan eta beraz eh, behar dugu hartu, buru laino eman eta zabaldu, inala zabaldu jende eh, ez, ez adin izana eta hiru bosten gaia baina zabaldu eta hola partitu gira, e, estaduak bazakien, edo zoin bere partean zerekin, edo beraren oztopoekin, edo edo zen formuletan izanen zela. Egingo zela, eta hori sinesgarritasuna emaiteko, duela hogoi egun finkatu gindien eguna. Ganez, apilen sortzia da. Eta hortik arat, egun bakoitzak onda da. Egun bakoitzak kario da. Eh, eta beraz, hor, obliazten du muitzea. Eta, eta iritsi da, bon, egin da, egin da, eh, Eh, formatu honean, jende eh, perter zarek eh, eta erran behar da ere, uh, azkenean, azkenean, uh, atzeman dugula ere estadoaren aldetik inteligentzia pixka bat. Erran nahi baita, pixka bat ziren hiru, hiru opzio bat ziren, eh? uh, normala, normala eta besterekotan gertatzen dena estadoak behar zuen implikatu eta bere, bere, bere burua busti nunbait, desarmatze hori egiteko, baldintza tekniko batzuik ilan. Izaiten altzuen uh, eh, ere eta eta etzen baztertua, eh? guk gure artean eh, hori aipatua ginduen erranez eh, apililaren zortzia debekatua da. Ez da, ez da onargarria eta ez dugu utziko, iteat. Hori opzio hori bagindakien bazela eta batzuek esaten zuten hori izanen da eta bere ondorio guziekin eta, eta irugarrena zen, Eh, ez da ez gira modu aktiboan parte eh, hartuko, baina eh, modu tazitoan nonbait. Piska bat olako, eta ordean tazito hori noraino abian da, ze suposatzen du. Egan nahi du joko hortan eta horan hartio gauza bat mugitu dela. Ba, mugitu da. Mugitu da. Beti izan dugu, beti izan dugu, estatuarek ilan bodere publikoekilan, harremana, haria beti, ez da seguran hautsi haria eta uh, horrek luzaz ez du, emaitzik izan egan eh, baita uh, entzuten zuten eta erantzunik ez eta gero gero ikusiz uh, azken egunetan egingo zela eta bon, uh, uh, izan dira diskusioak joan direnak urruntxago uh, baina beti beti beti uh, garantia izpirik gabe eh? eganez uh, estado de batean gira bada poderen separazioa, justizia eta bestalde, eta bakotxak bere lana egin beharko du. Hor, uh, hari, hari baten gainen da afera guzia, eta, eta bada bizan dena Madrilen presionia eta guziak, eta guk ez dugu, uh, eta ez dauzet jose garantituko, eta hortan ginen, eh? eta hartako nien, hartako dut deia erran eh, aldi bat beno gehiotan ere, baina da uh, zona gris batean ginen, eh? eta... Eh, baina uh, demora... pario bat egin duzu, eh? horreko ah. zidugu eskualerik guzitik jeneak direla, eskualeritik tendentzia ezberdineko jeneak bildu direla, eskualeritik kampo kordezkaritza ere ah, izan da, ah, numrean, ah, parte hartzeko molde ba. aktiboan ere gainera. Hori urras baikoa da dudari gabe, eta gero zer, oa jemen Gero zer, gero uh, behar da eraiki, helgarriki lan, baina uh, nik uste, eta ez bak egin ikuste, baina eh, atzo posible etzena, ez dut eganen egun posible dela, baina uh, aurre ikusten alda. Eh? Eta uh, baldintza obeagotan dira, dispozizio obeagotan gira, denak, Euskal, e Euskal Herritar guziak, uh, parteide guziak, nik uste dut, uh, eta apilain zortzirat, eta partikulazki abilein zortziko egun unen inguruan e, zabaldu ditugun unen aizineko egunetan eta zabaldu ditugun mezuak eta ene ustez e, momento importantea izan da. Nik ikusten dut hemen jendea e, alde batetik nomre alimaleko nomrean, baina ere memento berian e, jendearen gogoa zer den, eta jendeak berriz momento eder bat bizi duela pentsatzen du, eta berriz esperantza zerbait, uh, bateriak, bat, esperantzaren bateriak, eta eta eh, bateriak ene eh, ustez kargatu ditu eta eta beharko dugu asmatu bidea, baina egia da ere e, estatuek behar dutela, behar jo kontsatu, ez dira gauza guziak, hola egiten, al, unilateralki egiten aldira gauza batzu, baina presoen gaia ez da unilateralki egiten aldibidez, eh? baina indarra amaiten dauku egungo egunak hori egiteko. Eta eman kizun unen bigahen partian, berri zentzunen dugu joan den larumat goizian errefusiatu batzuekin egin izan den main ingurua. Hor ziren, Xavier Elusegi, Jose Oliden, Begoña Aranguren, Itzi Juan Manuel Galarraga. Bakotxak bere historia edo ebilbidea presentatu onduan nola duela berroita amar urte engaiatu ziren eta errefusiatua etorri honerat, gaur egungo egoerak esperantza berri bat sogarazten duen, Galdegina izan zaie, itziari dugu entzuten. Esperantza, esperantza bai, baina ez dela erreza izango hemen. Beste bide bat iriketzen da eta zaila izango da. Usten da ez dira, orain arte ez dira, ez dute usten gaizoak, ez dituzte eta beraien erantzunak aldiz e, e, ez, ez bat torturaren aurka eta betiko, betiko erantzunak dituzte, ez da torturatu, ez da, ez da, ez, ez da ez da ez eraldatzen zentzu hortan. Eta eh, zaila izango da, ba, borrokatu beharko da, edo lan asko beharko da, presoak ateratzeko, gaizuak ateratzeko, eta beraiek esaten duten demokrazia, baina beraientzat bakarrik kontatzen duna, besteari ere onartzea ez dakit, demokrazia edo justizia edo ez dakit, ez dakit zehitza behar diran erabili baina. Xavier, eh, elosegi, zuretako ere, zer da, eguna, amaiera bat da edo hori alde baten itzultzea eta beste garai baten hasiera. <clears throat> Gehiago da, bira ben hori, behaz, eh, hori alde baten itzultzea eta beste zerbaiten uh, eh, astapena, ah, xeo, guai ez zer, hori da, <laughs> deno galdetzen dugun gauza zer gertatuko da orai, E, azteko <clears throat> norbitak eipatu du torturaren afena, Espainia badu hor e, sekulako problema onartu, alaiz onartu, eta guai hartestu onartu nahi. Ikust, ikusteko da, joan den astean gertatu den barren etxea horrek, nola deklaratu duen eta, eta egiaztasun itxura buzi eta lagu badea zibilak libotzi dituzte. Beraz, hor eh, dago, Espainiako estatua ez du onartu nahi deus torturari buruz, deus. Eh? Eta beste hoz asko ere ez, ez du nahi. Hora, justuki, fase berri hori nola ere man beharko da, jakinez, ba, Espainiol gobernuak eta Frantses gobernuak beren partetik ez dutela indarrik egiten, ez dutela ezagutu eh, nahi, ez dutela beren eh, zuera main inguru batean, negoziazio main inguru batean jarri nola intzinatu, nondik etorri behar da bultzada zuen iduriko? Bai, Jose, bai? Ba, hini pentsatzen dut, be, eh, gertatu den bezala, erritik heldu behar dela hori. Erritik ez baldin bada altzen, ez da, ez da zarrainikan. Hortik etorri beharko du berri dure, eh, egin behar den dena. Mm. E, hartzea iniziatiba, baiko ikusten duzu? Bai, bai, bai, ah, baiko, hori dudai gabe, ez da, hori gabe ez da ez da, hori, Bai, bai, bai. bai, bai, bai. Inda gareman hortan, Frantzia eta Espainia, behar da, orain nazioartetik ikusita, izolatzen, aizlatzen ari dira, eta pixka bat nazioarteren sustengoa biltzen ari da? Ero eta gehiago, eh, ikusten da, ikusi beste ikizta, gaur bertan, zenbat, e, zenbat e, eta zenbat jende etorri dan, espero dute zerbait, zerbait, eh, beste inun pasatzen eztan gauza bat ikusteko, Asmakin eta egia da, hola gertatzen nahi da. Zeuronea eta ez zuen sekula pentsatuko armak hola utzi beharko zitunik, eta ez da ere lusoan gertatu zena hola gertatuko zenik, ze ekarri du horrek, ba jendearen e, eh, atxikimendua, gero eta gehi hau, sekula izan ez deun atxikimendua dago berri aldetik, eta azkenean ikusten da, ba, bide hortatik beharko degula joan, bai presoak ateratzeko, lehenbiziko gauza, eta ieslari beak berri zekartzeko bere herrira, eta hortik eh, joberko beharko dugu eta usten dut e, abia da abia da edo hasiera ona eman digula mm. Bakez prozesu bat behar bezala ere mateko, eh, biktimak ere ezagutu behar dira. Bi aldetan badira biktimak, biak ezagutu onartu behar dira, eta ados diari, konponbide algarrekin atxeman Gaur egun zuen induriko zertan da, hori, biktimen arteko ahemana, ezagupen hori, eta badea bide eta lana initz egiteko oraindik ogen inguruan. e, historia oso bitxia da, ez da? Gu ez gera sekula eh, esan e, gu bituma geranik. Eiek esaten dute behar degula, barkazio eskatu, ez dakit zer behar degula, e, baina eiek ez dute handik ezer, ezer txorein, guri eskatzen dio eiek egiten ez dutena. Orduan ez dakit e, bitiman ze hori eh, zertan geldituko den. Egunen baten behar bada iritsiko gera, ba, Kolombian iritsi diren bezala edo beste nunbaiten iritsi diren bezala. Baina guain goz, eh, damarkien eh, bidetik e, gobierno espainolak eta frantzesak ez, ez doazte hortik. zeinek egin beharko du lehen urratxa. Adibidez gaur etaka ahmak utzi ditu, eh, desegiterat doa, laizter, urratx bat da, baina biktimeri barkamena ez da aipatzen. Barkamena. Baina, jakinez, biktimak bi aldetan direla, eh? bai, Jose? Nahi, harri garri zaidana da biktiman historio. Zeitik gane, eh, lehenik gane, eh, azibiarko litzak, pentsatzen, haintzinean izan handiela beste bitima batzuk. Eh, Xabierra garen duen bezala, tolozan, etzien eh, Euskal, Euskaraz garriketan etzan egiten. Gure harrian, Euskalduna, arrunte Euskalduna izan baina etzun duen derechoik Euskaraz egiteko, etxean bakarrikan. Eskolan ez gendu egiten. Espainian prestatu da gerra bat. Eh, izan die, bi milio hildako. Horrek ez bitimak, nor, nork eta noiz esan behar da eta onartu hartu behar dute berak egin gauza. Frankismo bat bizi izan dugu berrogei urtean hori ez da biktima, horrek ez dira biktima ikan, biktima batzu bakarrik handia, obestak ez dira. Ez dia biktima. Ordua da gauzak, beran tokitik azten, astapenen astapenetik hasi dena onartzen hasi eta guk hartuko ditugu on denak. Indianak eta ez dianak egin ere bai. Ez zute da arazoa ere, frankismoak nunbait, zelaian ez duela galdu, franko hildera izan dela transizioa eta frankismoak ez duela galdu bataila bat, eta numai segida bat badera alde hortaik ere? Berdin, berdina. Segitzen du, berdina. Konturatu biaza e, Pepe nundik handatorren. Pepe dator... Frankismotik. Eh, alianza, alianza Popular. Ez, e, lehenengo bai, izan zen, Franco Alianza Alianza Popular. Alianza bai. Popular gero UCD, UCD, ba, berdin berdina die, tribunalian juezak eta berdina die orain dikan. Hora, hainitz, entzule jenden dako eh, ez, dakite, horien dako frankismoa bukatua da eta demokrazia, bat, demokrazia da Espainia. Izena bukatu da, zatekan frankistak ez dute esaten, baina sistema berdina da. Eta ni nahi nuke jakin ze diferentzia dago resistente baten eta terrorista baten eh, eh, zein ja resistentia eta zein ja terrorista nun da honor eh, muga muga a ber e... txatika noin dana die terroristat eta lehen resistentia ziren batzuk e, ni pentsatzen dut e, gala e, resistentia zatik beraz, ungi ulektu dugu hau, ez da bai da hau ondoko asteetan, hilabeteetan izango den gai garrantzitsu bat izango da. Segur eski bai. Ha, bai, nik uste bai ez bai. Eta, eta gai hori ere egitarrak uh, eh, ere man behar dute edo egitarrak eh, bai galdegin behar dute. Bai, bai, bai. Dudaik ez. Herriak eskatu behar du eta behar bada e, eh, artizan dela pedo ez dakiz zer, olako zerbait, baina herria da azkenean azpian da egon, azpian edo gainean. Eta horrek behar du eraman e, eh, urrungo prozesu guzia. Mhm. Zerretik, mm -hmm. prozesua oain arte pentsaden zan armak utzi arte bakarri zela, baina prozesoa benetakoa oain hasten da. Mm Euskal Herriaren zaten gaiatu zinezten, eh? E, e, askatasuna Euskal Herriaren... Askatasuna. Euskal Estatu bat, bai. galdegin duzue beti, horre, urratx, hainizua da, oraindik... Uh, iru gobernu desberdinen artean partekatua da Euskal Herria, utopikoa gelditzen da edo sinesten duzu oraindik eh, hainbat urte beranduago Euskal Herri batetan? Euskal Herri batetan ni angaiatu nintzen Euskaldun izateko. Nei bost importazat estatuen historia horrek eta gora eta berago. Ni nahi, ni dutana izan Euskaldun izatea da. Eta hortik parte, beste dena dentzako estu, biztu bitxi balio. Euskaldun izateak zer nahi duzuretzat? Euskarazi hitz egitea? Euskaraz bizi ahal izatea adibidez ni baionan euskaraz bizi nahi etxean eta soko batzutan, baina ezin dut bizi alde guzitan euskaraz. Horrek egin nahi du euskarak ofiziala izan behar duela. Ofizialtasuna lortu? Ofizialtasuna, erriko txia joate maldiman nahi nahi dut euskaraz mintzatzia, alde guzita joate maldiman nahi euskaraz mintzatzia, euskaldun izatia. Hori da, ni naiz euskalduna, eta punto, ez du nahi beste pitzik ezan. Euskaldun ere, edo euskalduna? Bai, adibidez, baionako erriko etxera joan, bai. eta eskolduna. Bai, bai, bai, bai. Itziar. <laughs> Markatu zen zen galdera zen. Ba, hori, ah. ba, euskal herri ah, bakar bat entzaren ah, bukatu ba, zaretan. badu, ba. hombre, esperantza badut, izango du, hortarako gure esku hori izateko gure lurra, gure eh, hizkuntza eta gure antolakuntza nahi dugun ez kapitalista bat, ez mundu kapitalista bat, ez daki bestera batera lortzea antolatzea gure herria, bai. Eta, bai, esperantza badut, nik ez dut ikusiko segurazki, baina etorriko da, espero dut. Orain arte ez ditu ez ditu gehian eta inbazio asko eta gerra asko eta esan du, baina hemen gaude beti eta espero dut izango garela gehiago. Mm -hmm. Xabi zuka? Bai, ikusten ba, adibidez aste honetan izan dena agerraldia, e, eh, ego Euskal Herriko alderdi politiko gehienak, izan dena PP eta UPN ez dira hor, baina gehienak baturik direnean, nola ikusten duzu? Eh, <clears throat> Horrek esperantza ematen du, ez da dudarik. Eh? Ikuskiko da, gero ia, itxurako gauzaldean, ala egiazkoa ez dakit. Dudak? Bai. Bai, ala ere? Bai, bai esperientziarekin uh, bai, dudak ba, denboraren kontua uh, e, duda dut, pesoekin duda dut eta pesoe barnean da eh? pesen eta pesoe e, argazki dira biak eh? eta horiek gure saiak izan dira beti bai. eh? Eh, Juan Manuel, sinestuko zinuen zuk uh, bezalako egun bat ipajaldetik abiatuko zela edo ipajaldeak hartuko zuela bere gain eh, ba, euskal bake prozesua oen, oen berroi urte hori ezken duen pentsatuko ez da pentsatu ere lehena berran duten eh, ez, da ere, ola itzuliko inuztenik eh, armak, ez da ere, ez, ez pentsatzen. Nola ima, ima, imaginatzen zinuen, nola ikusten zinuen? Behar bada ez genduen imaginature iten <laughs> Hori da, eta ematen du, holako kolpe txiki bat ematen du, ez da, hainbeste urten sinistu duzun gauza batekin, eta behar bada ez, ez ditugu gauzak ondo analizatu, edo gure gabeziakin, baino hori da, eh? armak iritsakun betiako izan behar zutela, zergatik ezken du nik ustean, independentzia gubizi ginen bitartean eh, iritsiko zenik. Eta orduan azkene arte burrukatuko ginela armakin. Mm. Baina, iritsi da eguna, ba, eta hori be, eh, ez, nuen eh, pentsatzen. Eta, eta epe motzean, adibidez duela, ugoi urte pentsatzea, Ipar Euskal jendarteak hartuko zuela, etaren armagabetzea bere gaina. Ez, ez, ez. Ez da Mm. Ez guk eta ez bestalderdian bizi direnak ez pentsatzen hori. Garai bakotsak badu bere realitatea, eh? gazte orain, eta gibelapenarekin, hola gertatu behar zen, ipar aldetik, ipar eskualeritik din behar zen, atera bidea? Gibelapenarekin orai gertatzen ah. ari baita. Ez, ez pentsatzen iparaldetik aterako zenik, ikusten genduen urtea pasatu eh? ala, pasatu ala, gauzak aintzinatzen aiz, aizirela, e, eh, iparaldean indar handi bat sortzen naizela eta denborak gutxiko gauza izan da e, iparraldeko movimentua gutxikoa, gutxikoa, e, urte esan da, ez da, ez da asko, eta, eta gutxi da, zer egiten, zer egindan ikusteko. Eta horre bultzara, bultzada handia izan da, iparraldeak e, hartu dituen e, erabakiak, eta hori dela eta nik dut, azkenan azaldu den e, Eh, argazki handi hori bestalderdian soe eta denak sartu dina, izan da niretzako iparraldeari begira daudelako eta ikusi dutelako zen movimentu izan dan, jaluzi txiki bat bezala Jeloskeria. Bai, erabiliko zenuke hori, uste bai, jelos dira. Bai, nik eman, esango nuke baietz. Aipatzen dugu... Sentzu honean. Sentzu honean. Egan e, nahi baitu, eh, ara, pixka bat, uh, ahapatuak izan direla, bai. beren... Um, bai, beren, bera bai, edo bere imaginean. Bai. bai, bai. Bai, abertzaleak eta bai, abertzale giztinak. Begoina, zure senajak Euskara ipatu baitu, Euskalduna, Euskaraz bizitzeko eskubidea zuen aujak, hemen ipajaldeko ikastoletan eman dituzue ere, ikusi dugu ikastolek ze garapen aukan duten urte hauetan, nola esplikatzen duzu hori, eh? ba, naturala zen aujak ikastolan bai, ematea. Bai, bai, bai. Baina ikastoletaratu bildu dira, ba, behar bat, naturalagoa egiten. Horrela problema egiten dute frantzesakin, etxian euskeraz, telebista euskeraz, eta e, e, ezakiten e, e, frantzesa. baina, moldatu e, dira, ikasi dute. E, bai, kostata, baina ikasi dute, bai. Baina, e, ba, normalki, gure aurrak ikastolara handira, dira, eta unia urtsikiak ere ikastolan daude, eta... E, hori ez izan guretzat eh, problema bat. Zuetzat ez baina ikusi dituzu, eh, pentsatzu beste familia bat zuetortzen, ez zirenak behar bada hasiera batean a, eh, um, euskaldunak, ja, ah, bai, bai, euskaltzaleak? Bai, bai, bai, anitz izan ziren, e, gurasuak frantzizak eta e, aurrak e, ikasi dute eta gaur egun euskara ziten dute eta txikiak ere egia da hortan e, bai, bai, biziki ongi. Jose, Ah, bai, aurrera pena handia izan dela ikastolan, eh? Eh, gure aurrak hasi ikan, eh? horro itzen eh, zen mailatan zen, eh? iru... hiru ikastolan. iru aur bakarrik antzien. Iru. Ja, maila handi bat ego ziela ikan, eta maila handi hortatik aintzin egiteko, etzan, etzan bate eh, errexe izan, eh? oso horre izan zen. Eh? Zendako jendeak etzun konfiantza handi ikan ikastoletan e, ikastolan ematezan e, eh, irakaskuntza. Eta guain eh, hori den aldatua da, jendeak konfientza ematen du, ikusi dugu ze emaitza izan dien eh, azkenengo bakeko inzetan, eta horrek asko balio. Mm -hmm. Da nik uste, Euskaldun dugiko gerela bide hortatikan. Mm -hmm. Bide hortatik ez da beste bideik justu nik nahi nuke itzuri joko politikoratola deitzen lima da, mes fidantza ipatu duzu Xabier Elosegi uh, ba. ah, alderdi sozialistarekin, Euskadikoa eta Espainiako ah, alderdi sozialistarekin, baina uh, ea eh, egola, beraz, uh, bero, beroi urtez, beroi tamar urtez, eta orain, zer diozue ea jotaz? Hori misterio da. <laughs> misterio da. E, banan-banan hartzen duzu ea jotako jendeak, eta asko, Ara dira eta independista dira ere. Arten duzu partidua bera, eta ez da independista izaitez. Eh? Naiz eta batzutan erraiten dute baiez, baina egun eurokoan ez dira. E, nahiago dute loturak ukan eta pesoekin, ez eta eratxe Eta gauza asko badira, eta alta ma, aman komunean baituzte gauza iniz, eta ea, ea jotak. Eh, oztako diot eh, misterio bat hori. Jagera politiko bat? Ah, dudari gabe, dudari gabe. E, u, ulektu uten, adibidez, inigo urkuiuk edo, Eusko Jaularitzak dionean, apilaren zortzian hori izango gira, baina namarrak eterditan ditan, jarduera bukatua da. Itziar, ez duzu ulektu zu. Ez duzu ulektu Ez dakit bukatzen dan. <laughs> Herria segitzen du aurrera, arazoak hor daude beti, eta horraino bai eta bukatu da. Geiz, hartu duke lusoko operazioa ipar eskualeritik etortzia eaiotak eta ez bera izaitia protagonismoa, bera keitia protagonismoa egun untan? Hoxe bai, eta horrekatik eh, gibilatu da, bera, astapenean esan zuen hemen izango zela, garbiki esan zuen urkulu, zortzi, egun, e, eh, sortzea ipatu zanean, bera horre ongo zela esan zuen, eta gero ikusi du pizkanan pizkanan gibilatzen hasi eh, dela, eta izan bazuen protagonismoa hemen izango zen. Baina betitik, aspalditik, PNV hortan ari da. Bea, behar duna izan, protagonismoa eozin eh, ekintzatan. Eta azkenekoan e, erranduenen ez dela Eusko Jaurlaritzak ez, ez duela parte hartuko, esan duenen garbi ikusi da, eiek prestatutako gauza bat nola ez den, eiek ez, ez dutela parte hartuko. Garbi ikusten da, protagonismona gibeleti dabilela aspalditik eta Jonan Fernandez entzinean eman da, hortara egin dute e, zera guzia, pro, e, propaganda guzia. Itz bat eh, nahi nuke egin zen, eta behiak eldu zaizkigu eh, goizuntan zehar gaur eta ahmak itzultzen ditu, itzuliak dizkio bake gileri eta goizetik informazio bat edatu zen amabigor delekuen kokapena emana izan zela, ukalditugin informazioen arabera, beraz, txetxe etxe berri, gordelekoen berri, egiazta zeilei eman die, eta ez poliziari. Eta bideoak ere, orai, agertzen ari dira, Euskari Gatien, Twitter eta Facebook saretan ikusten alko dituzue bideoak, entzutea gauza bat da, baina ikustea ere beste um, balu ere erantsi bat baita beraz ez du da joaten altzirezte eh, bideo hauen uh, ikusterat eta horren behi gehiago izango dugu ere ondoko minutuetan. Uh, ez da bai da segitzen aldugu eta segitu behar dugu presoen gaia aipatuz eta errefusiatuen gaia ere, ieslarien gaia ere, badira initz, oraindik uh, hemen bizienak, etxerat itzultzen ahal ez direnak, eta, eta nazioartean, munduan zehar, barreatuak eh, direnak, hauek nola senditzen dituzue ahantziak dira, hor dira, hauentzat ere, kompromiso bat lortzea posible da? Be, behar da, e, hor dira, ez dira astua, gero zailtasun handia dira, asko bizi dira beste identitate batzuekin ezer gabe, e, loturak e, eh, zailak eta bai, baina ez dira astuak ez dira ez, hoiek ere sartu behar dira, nuski. Ani, anitzek egin zuten uhatsa oneratzeto jatzeko, Ipar Euskal Batzuk mundu antzeak bajeatuak dira. Bai, batzuk egin dute, baina beste batzuk ezin eskoan daude. Ezin dute, ezin dute frogatzun nortzu diren. Mm. Eta, bueno, ba, <laughs> harreman politikoak, politikoak eta izan zergatik eh, hoiek ara joan zien edo eraman zituztenen abi hoietik jetxi eta inungo paperi gabe utzi zituzten eh, asko Orduan batzuek eh, hor gelditu dira, bertako jendeakin eh, esposatuak, eta baino bizitzeko egin dituzten aleginakin barnean eh, naiz ez izan legala Eta orduan ilegalidade hortatik ateratzea oso zaila dela erraten dute abokatu eta eh, hainbeste urteren buruan bai. oraindik ere Bai, bai, oso bai, zaila dela. Euskal presoen gaia ere eh, egun pasa Aldarrik berdinak izan dira, eh? historian zer presoen inguruan, amnistia eh, galdegin da, gaur egun um, nola ejan, duin, duin bat galde egiten da, eri diren, lagiki gaixo diren presuen askatzea, eta hortan ere, orai arte, frantses eta espainol gobernuen jajera, ez da bat ere baiko gaizan, izan dituzte aukerak, eh, ez dituztenak hartu, beraz, nola bizi duzue hori presuen eh, eh, egoera, Ujuntasuna ere behizte behin be, be, beti eh, edo aspalditik galde egiten baita familientzat eh, presoak urbilago izatea presoentzat ere bai noski Eh, ikusi beste ez da eh, preso eriek eh, eska, da, dagoen eskamena eh, eriek gutxienez ingu, eh, inguratzea edo etortzera etxeta, Eh, hortan ere ikusita gauza hain grabeak eh, ikusita daudela eta ez dute inunko pausorik ematen. Bueno, pausoak eman dituzte, baina alderantziz. Idatzia da, pre, eh, eri bat azkeneko momentu arte, ia ilzorian dagoenean bitarten ez zituztela libratuko. Mm. Eta erraiazu, hori zer da. Hori tortura bat gehiago da, da e, injustizik handienetako bat, eta hitzak ez ditugu aski azkarrak eh, hori definitzeko. Konparatzen alda, hori presuen gaian eh, ipar euskal egiko jendartea eta autetxien jajera ego euskal egikoarekin, ez dakit hemen eh, manifestaldiak egiten direnean presuen alde, Ba, eh, sensibilitate politiko desberdinetako eh, autetxiak hor dira. Ego Euskal Herrian pixka bat zailago begonia, eh, hemen ere kontsensus hori lortzen ari da eta ahan Euskal Herrian ez da posible, PP eta Euskaldun eh, Eskerra Bertzaliakin eh, alkarrekin jutia inora ere ez berdin hemen iparraldian danak alkartu dira, baina Espainian hori ez da posible, esoin eta pentsatzen dut e, eh, momento luze bat nire ez da izango. Ah, zer egin beharko da, eh, hemen bezala, egitarrek beren gain hartzen bani badute eh, ego Euskal Herrian, um, gauza, gauza batzuk utzi beharko dira bazterean, ahantzi beharko dira edo ezabatu beharko dira, Eh, posible idea olako mugimendu bat ego Euskal Herrian zuen iduriko. Ba, izoria. Nik eban eh, ezake hemen eh, gauza erreztu dira parte batean Ipar Euskal Herria tipia delakotz, eh? denak ezautzen dugu. Han menturaz posibilitateke ba, aiaran ba, bai batean zerbait egitea edo edo goierrin edo Baina, be, oso tasunean, Nafarra osoki hartuta edo EAE osoki hartuta, bizik zaila da. Han ez gira demokrazian bizi hemen ere ez, bizi gira partidokazietan. Eh? Eta partidokazia dira demokraziaren ez ez pena askotan. Eh? Eta han dena partidoren alde, bako txaberiaren alde dira. Eta ez ez da jente arteko noturari hemen aldiz gauza joan dira partidoren gainetik edo kanpotik. Horrek badu bere importantzia lan frango badela egiteko, ez dugu dudarik, main inguru hortan giren goziek, bukatzeko main inguru bat azken aldikotze, eh, apilaren sortzi hau, ala nola kalifikatzen duzuen, eta Takit, zein izan da adibidez Xabier zuretzat egunik garrantzitsuena, 2008an etak ahmakutziko zituela iragarri zuenean, zuena, ala egungoa, ahmaku, utzi dituela. Oroar dena bat pena, pena da, eh, sei urte, bai, eh, lau urte pasatzia, edo bost urte pasatzia hortan, pena da. Historiko da, zuretzat gaurko eguna? Gaurko, bai, bai. Int, um, Itziar ima? Itziar. Bai, historikoa, bai, gero, ez da, ez dakit, me, aurrera, ere ez, zer, oda, ez, historikoa bada, bai, da segida, ba, osea, beste, beste aldean, Horri aldea itzuli eta segi, segi bidea. Juan, Manuel, gara jaka. erraten duen bezala, historikoa nahi eta nahi ez, izan behar du, herriaren hartu zituzten armak, eta herriari itzultzen, dira. Eta hori, benetan historikoa da. Begoina. Ebe, biztan dena, historikoa eta egun handia da nerezat, baina pentsatzen dut orain dikan e, eh, denbora pasatuko dala, eh, zeo zer eh, aldatzeko eta baina biztan dena. Egun handia da, gaur celebratu ingo dugu. Jose? Hai, egun handi bada, eh, egun goa. Eta nik uste eta pentsatzen dut beste astapen bat beste zerbaitetako. Ekusiko dugu, ekusiko dugu ipar, ez, iparaldeko e, e, e usien ekusiko dugu nola elkartu dien politiko gehienak gauza bat egiteko pentsatzen dut bai euskarandako, bai harri egiteko ere, segiko dutela horretan. Eta, haber, egualdian zerbait sortzen den. Ara, hortan, utziko dugu joan den larun batian baionan iraganden desahmatze egun horren inguruko aipamena. Erritarren pentsamoldea eta parte hartzea zer izan den nahi ginuen aipatu emankizun honen bitartea, Eta? Hora ikusiko zer segida izanen den, hainitzek erran baitute abiatze berri bat dela, agian esperantza hori gauzatzen alko da, denen laguntzarekin. Beste aldi bat arte zuleak, Eta jarri da, txudurreta te Batoza, txuiko, komuna publiko ta Pornografia, diakutze, hainin zenian odere txosten bat eman zuten argi gitara puspadiaren alde azalduz erabat eta errestaurantetik biomosexual bota zituzten arrazoi komertzialak zirela berio zirela berio zirela berio bete bete zelako ez do Eta bide batez bere seguru etxikia konseiatu nahi zidalako Inoiz ez daiak iten hoi Eta ene baita lehan Telefonoa jozitak Kopretza poreko Maitasunez Gauaren erdian Gauaren erdian Gauaren erdian bistan eramane Eta aste berian niputa bat nahi zoiuz datutzuen Ezkontza despedian xampan Olibeti batetan bere lehen dutun erromantikoa osatu zuen Sekretaria lotxan zerrek urre bat egin zuten zeruan Dispensariotan antitriste zipildorak Banatu zituzten ugari Ekizokot zazki zurriten edizi Tro no enge by tak ruvine Vircu te kar naleg I voce deš na tudaváre mancu te roma Gustoko dudan pop musika irratean entzuten dudalarik burua jotzen didan eta nabardura guztia sentitzeko ehun entzunaldi behar dituena da. ordinak. Gauan eta ongietorri apirileko saio berriuntara, gauan patxi. Gauan joez. Beraz, uh, udaberriarekin gure emankizun horrek uh, aire, nola erran, goxo, rokerogago bat hartuko. bai. Beraz, uh, gaurko emankizunean, uh, lau kantu berri uh, aurkestuko dizkizuegu. Mm -hmm. Eta ondotik, dozila berezi bat edikiko dugu. Bai, eta beraz, esiko gira, uh, Brooklyneko talde bat uh, entzunez. Eta bigarren partean ere, itzaren dugu Brooklyneko talde bat. Talde bat, iauzu. Lehen talde hori, Big Thief edo gezu Handia.